บุ๊กทูเก้าสิบสี่คำสันธานหนึ่ง conjonction 1 conjonction 1 รอจนฝนหยุดก่อน attends que la pluie cesse, Attends que la pluie cesse. รอจนดิฉันเสร็จก่อน attends que je termine, Attends que je termine. รอจนกว่าเขาจะกลับมา attends qu'il revienne, Attends qu'il revienne. ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้ง J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. ดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. Quand pars-tu en congé Quand pars-tu en congé Avant les vacances d'été Avant les vacances d'été ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Quand viens-tu à la maison Quand viens-tu à la maison หลังเลิกเรียนหรือ Après le cours Après le cours ค่ะ หลังเลิกเรียน Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche.